nedaudz citu aspektu šai baznīcas sociālajai mācībai, un tas ir par pamatvērtībām. Jā, sabiedriskās dzīves pamatvērtības. Eh, līdz šim lasījām daudz ko citu, un viena no lietām, būtiskām lietām, tika uzsvērti eh, daži eh, svarīgi pamatprincipi, pamatprincipus, kā balstās sabiedriskā dzīve, bet arī no šīm sabiedriskās dzīves principiem izriet noteiktas vērtības. Šie principi, e, gribas pat teikt, tā balstās noteiktās vērtībās, e, un par tiem tad mēs arī šodien lasīsim un pārdomāsim, un kas tad ir šie, šīs vērtības. E, tās ir patiesība, brīvība, taisnīgums un mīlestība. Protams, kur te nu bez mīlestības nevaram iztikt arī bez eh, tā. Un šodien sāksim un redzēsim, cik ātri mums iet uz priekšu, bet lai atgādinātu, kas tad bija šie pamatprincipi, eh, ko baznīca piedāvā kā tādas sabiedriskās dzīves organizējošus principus, varbūt tās kādā atcerās? Būtu interesanti uzzināt, kuri atcerās uh, Eh, kas bija šie pamatprincipi, sabiedriskās dzīves pamatprincipi, ko baznīca piedāvā gan kā tādu eh, skatu. Eh, kā tādu skatu punktu, no kā izvērtēt sabiedrību, gan arī e, kā tādus orientierus, kā veidot labāku sabiedrību. Ja gadījumā atceraties, sūtiet īsiņas 266, 77, 272 vai zvaniet 679, 691, 31 tas tāds neliels eksāmenis varbūt tās pat, eh, kas bija tās, eh, kas bija tie pamatprincipi, eh, ko baznīca piedāvā sociālajām mācībām, lai veidotu tādu labklājīgāku, iekļaujošāku, cieņpilnāku, nu, visādā ziņā labāku sabiedrību. Padodat ziņu šīs dienas vai šīs katehēzes laikā. Varbūt tās tāpat daram. Bet tūdaļ lasam un pārdomājam par vērtībām. Un vērtības, jā, kā jau es nosaucu, ir dažas, bet ārkārtīgi, ārkārtīgi svarīgas, un es domāju, ka ik viens no mums var novērtēt šo vērtību nozīmi tīpaši tais brīžos, kad varbūt tas piedzīvojam uh, iztrūkumu <laughs> šajās vērtībās. Jā, bet, eh, kā jau es minēju pašā sākumā, eh, šīs vērtības izriet no šiem pamatprincipiem, eh, ja tā varētu teikt, vai otrādi, jā, otrādi varbūt tas tā, arī var būt, kad ir vērtības, uz kurām mēs balstāmies un uh, no kuriem tad veidojam arī šos eh, pamatprincipus. Jā, bet katrā ziņā šeit mēs vispirms sākām ar pamatprincipiem un tagad pārējiem pie vērtībām. Katrā ziņā šī saistība ir ļoti eh, cieša un, un nevaram aplūkot vienu bez, bez otra, otra. Šīs vērtības prasa, lai gan lai rīcībā tiktu ievērot sabiedriskās dzīves pamatprincipi, uh, gan arī, lai cilvēki īstenotu likumus, un tātad, lai viņiem būtu tāda morālā nostāja, kas atbilst šīm vērtībām. Tātad, um, lai mūsu rīcība tiktu um, organizēta, veidota dzīve, tiktu balstīta uz šiem pamatprincipiem, bet arī, lai mūsu um, īstenotā, šajā īstenotajā dzīvesveidā arī morālā nostāja būtu, nu, gribas teikt, tā pareizā, atbilstoša tām vērtībām, e, uz kurām tad arī šie pamatprincipi balstās. Visas sociālās vērtības balstās cilvēka personas cieņā. Tās veicina patiesu cilvēku attīstību, tālūk. Pamatā šīs vērtības ir patiesības, brīvības, taisnīgums un mīlestība. Kā jau es to eh, pirms mirkļa eh, biju teicis, kas ir šīs vērtības, tātad eh, patiesība, brīvība, taisnīgums un mīlestība. To īstenošana dzīvē ir drošs un nepieciešams veids, kā sasniegt personisko pilnību un panākt cilvēcisku sociālo dzīvi. Tālūk, izklausās ļoti uh, nu, varbūt tās pat ar tādu drāmu nedaudz, lai sasniegtu sociāli cilvē, cilvēcīgi sociālu dzīvi, uh, nu, tie vārdu, uh, tie vārdi dažbrīd varētu šķist kā tādi ļoti sarežģīti un, un grūti uztveram, ko tas nozīmē cilvēcīgu sociālo dzīvi, um, nu, es tā pavisam vienkāršotu tādu, um, varbūt tā pārlieku vienkāršotu un tomēr labu uh, dzīvi uh, kopā ar citiem līdzcilvēkiem uh, mūsu sabiedrībā, tā cilvēcīgu sociālo dzīvi. Tas ir par attiecībām ar līdz cilvēkiem, par to sabiedrību, kurā es atrodos, un lai, lai tiešām tā būtu cilvēcīga, lai tā būtu laba. Es droši vien pārlieku vienkārši, bet lai tā būtu tiešām laba sabiedrība, kurā mēs dzīvojam, ir vajadzīgas vērtības. Objekt, obligāts kritērijs valsts amatpersonām arī ir šīs vērtības, kas, aicināts, kas aicināti īstenot būtiskas ekonomiskās, politiskās, kultūras un arī tehnoloģiskā struktūru reformas un veikt nepieciešamās pārmaiņas institūcijās. Jā. Eh, nu, citiem vārdiem sakot, baznīca aicina balstīt arī jebkādu veida reformu, vai tas būtu ekonomikā, politikā, tehnoloģijās, vai institūcijās, vai birokrātijā, tad balstīt eh, šīs reformas ehm, vērtībās, un šajās jau nosauktajās vērtībās, kas ir patiesība, brīvība, taisnīgums un mīlestība, mēs izvērti, izvērsīsim, ehm, ko baznīca domā vai kā baznīca piedāvā skatīties uz šīm, šīm vērtībām, bet tādi pamatprincipi, jeb pamatlietas, kas eh, šobrīd eh, tādas vispārīgas tiek nosauktas, ir arī tas, ka atbildīgie, tātad eh, valsts vīri vai sievas, amatpersonas, arī uz viņām attiecas šīs vērtības un, un tādā izpratnē, kad šīs vērtības būtu jāliek par pamatu arī amatpersonu rīcībām un darbībai. Un es domāju, to mēs ātri vien Tam mēs nevaram nepiekrist, vai ne? Kad tomēr ir, ir, mēs sagaidām no tiem, kas ir iecelti amatos vai ievēlēti amatos, kad viņi tomēr balstītos arī uz kādām vērtībām. Un es saprotu, es dzirdu tādas klusas balsis, ne galvenais, ka būtu neitrāli, bet tāda iedomātā neutralitāte nemaz nav iespējama, būsim godīgi, nav nav iespējama. Eh, lai cik varbūt tās uz to grib uzstāt eh, kādi liberāli domājošie eh, cilvēki, tad arī, arī tajā pusē, nu es tā varbūt tās nedaudz arī um, kritiski šajā brīdī izsakos, ne, bet arī tajā liberā, liberālajā pusē, kas uzsver uz sekulāro uh, uz sekulāro neitralitāti, patiesībā uzsver uz noteiktām vērtību uh, uz noteiktām vērtībām, um, nevis to nēsamību, um, bet vai tās ir tās vērtības, uz kurām mēs tiešām varam balstīties, lai veidot sabiedrību šaubos, un, un vai tās ir vērtības, um, nu, kas var visus apvienot, kas, kas var no garantēt tiešām, kad visi saņem atbilstošo cieņu un, godu, kas ikvienam cilvēkam, kā dieva bērnam, pienākas, nu es arī par to šaubos. Tā kā eh, šeit eh, jā, tas aicinājums, kad, eh, kad būtu vērtības, un, protams, ļoti skaidrs un konkrēts vērtības, un es atkal atkārtošu, jo, manuprāt, ir svarīgi, ka mēs to dzirdam, un varbūt tās pat iegaumējam, un, lai, lai, lai tad varētu skatīties caur šo skatu uh, tādu, e, savu šo, šādu veidu, kā skatīties uz lietām un, protams, izvērtēt, un pats galvenais varbūt tās, ja ir iespēja cenšoties šīs vērtības arī likt pamatā savām rīcībām. Tāda, kādas bija tās vērtības, par kurām tu šīs dienas e, katehēzē arī runāsim, un tas ir patiesība, brīvība, taisnīgums un mīlestība. Um, jā, šķiet tik vien, protams, varam runāt par daudz vēl arī citām, bet šeit ir tās pamatvērtības, ko baznīca sociālā mācība izvirza kā būtiskas, lai būtu iespēja veidot eh, labu eh, sabiedrību un, un būtu iespējams kopā arī labi eh, dzīvot. Tālūk, vērtības. Laicīgo lietu likumīgās neatkarības respektēšana, un šis ir aspekts, par ko droši vien mm, daudzi arī priecājas. Un tas par nu, no, nošķīrumu laicīgā var un paznīca, bet uh, lasīšu, nolasīšu tagad šo, uh, šo, šos teikumus. Laicīgo lietu likumīgās neatkarības respektēšana baznīca mūdina nepretendēt uz specifisku tehnisko un laicīgo kompetenci, bet tā neliedz baznīcai iesaistīties, lai norādītu, kā uh, cilvēkiem izdarot dažādas izvēles, šīs vērtības tiek paņemtas vai nu arī noliektas. Tālūk, jā, nu tāds eh, atkal sarežģītāks citāts, kā, kā daudzi baznīcas dokumenti ar šeit dažbrīd eh, sarežģīti tiek runāts, bet tas, eh, kas tiek pateikts, ir, kad laicīgajām um, lietām, reālijām, um, tā kā politikai, tā vienkāršoti uh, ir sava neatkarība, ko baznīcai arī ir jārespektē, jārespektē, jārespektē. tātad necenšoties uzņemties kaut kādas um, Eh, īpašās kompetences, kas viņai nemaz nav laicīgās kompetences vai tehniskās, fiziski, tehniskās kaut kādas uh, kompetences un zināšanas. Ja tādas nav baznīcai, um, lai arī individuāli tas varētu būt, bet tas nav baznīcas tāds pamat uzdevums, tad nevajadzētu arī nu, pārspīlēt ar, ar savām kompetencēm. Bet vienlaikus ar uzsverot, ka uh, eh, baznīca uh, var iesaistīties arī uh, tādā sabiedriskajā dzīvē, uh, un norādot cilvēkiem uz šīm uh, vērtībām, eh, uz kurām tad var balstīties, izdarot kādas izvēles un, un, un pieņemot lēmumus, ko var, protams, pieņemt vai noraidīt arī, bet tā tad ir šī brīvība ir saglabāta un tomēr uzsverot, kad Tātad laicīgajām lietām sava neatkarība, um, bet kas nenozīmē, ka mēs esam nu, tādi kā neatkarīgi atomi, katrs e, pilnīgi e, nesaistīti e, viens ar otru dzīvojam. Nu, tā, tā gluži nav. Un es, mums, mums tā, kā teikt, zinātniski vieglāk sašķeļot un sadalot visu mazākās vienībās, lai aptvertu, saprastu un un spētu varbūt tās ar rīkoties, ir labi, ka to izdarām, bet e, reālajā dzīvē tāda nošķīruma nepastāv. E, tāda nošķīruma nevar būt e, tikai tādēļ, ka mēs, nu, cilvēks, piemēram, mēs kā, kā visas sabiedriskās dzīves tāds pamats, <laughs> mani, viņš vienlaikus var būt politikā un, un vienlaikus var būt ģimenes cilvēks un vienlaikus var būt uh, kā mēs e, redzam mūsu politikā, ārsts vai citu profesiju pārstāvis, viņš var būt ticīgs cilvēks, un, un viss tas ir savstarpēji cieši saistīts, un tā vienkārši pateikt, tagad šajā brīdī tev jārīkojas kā, kā ārstam vai tajā kā politiķim un tajā kā ticīgam cilvēkam, un, un, un neatļaujot nekādā veidā ietekmēt e, nu, tādu uh, schizofrēnija. Nekas cits tur nesanāk beigās tam cilvēkam. Ne? Nu, nu, es tā varbūt tās diezgan skarbi <clears throat> izsakos, bet eh, ar to tikai izceļot to, ka nu, nav iespējams realistiski skatoties, reāli skatoties, nav iespējams eh, tā nošķirties un um, tādos tādās kastītēs sadalīt savu dzīvi vai, vai, vai pasauli uh, un, un turklāt padarīt tā, ka viņi savstarpēji nekādā veidā nemiedarbojas un tā tālāk. Tas tāds um, jā, um, noteiktos apstākļos ir labi tādai sarunai par lietām ir labi, vai tādai zinātniskai, socioloģiskai izpētē tas varētu būt labi līdz zināmai robežai, bet, bet tad ir jāapzinās, nu, kad uh, cilvēks, cilvēks ir cilvēks un, un viņš nedzīvo tādās kastītēs vien, eh, ne, viņš dzīvo tādu eh, veselu eh, dzīvi ar, ar visām dažādām šķautnēm un, ja patīk, identitātēm, ar kurām nu, mēs ik viens dzīvojam. Tā kā, jā, un, un jā, un baznīca uzsver jā šo neatkarību, bet vienlaikus arī to, ka nevar pilnīgi nodalīt īpaši tādā vērtību orientieru uh, Um, aspektā nevar nodalīt no, no nu, cilvēku no, no šīm um, vērtību orientieriem, ko baznīca savukārt var um, piedāvāt un ar ko ar baznīca uzrunā cilvēkus. Nu, tālūk. Domāju, ka tā ir gara diskusija un dara, gara, gara lieta un jautājumi, par kuriem vēl daudz un dikti varētu runāt un spriest un, protams, arī strīdēties, bet Bet varbūt tas, eh, kā šeit eh, mums arī baznīcas sociālās mācības kompendijā raksta, tik daudz arī ir gan labi, lai mēs uzsāktu šo sarunu par vērtībām. Un par tām turpināsim pēc muzikālas pauzes, bet gribu atgādināt telefonu numurus, eh, pa kuriem jūs varat sasniegt mani, un tas ir īsiņas 266 77 272, bet zvani 679 69 13 viens. Un, kā jau es pašā sākumā teicu, runājam par vērtībām, kuras izriet no pamat, sabiedriskās dzīves pamatprincipiem, jeb sociālās mācības pamatprincipus, kā baznīca būvē savu mācību. Runājām vairākas nedēļas par tiem, un tagad gribētu tādu eksāmenu uztaisīt, kurš atceras, kādi bija šie pamatprincipi. Sūtiet īsiņas! vai zvanat, varbūt tās zvanat, ja atceraties, uh, padodat ziņu. Gribu uh, dzirdēt, saprast, vai, vai palika atmiņā, vai bija uh, kaut kas svarīgs priekš jums un jauns varbūt tās par šiem pamatprincipiem. Kādi tie bija? Nebija ļoti daudz, bet uh, būtiski pamatprincipi sūtiet īsiņas, ja atceraties, ja neatceraties, varbūt tās gribat uzminēt, kādi ir šie sabiedriskās dzīves pamatprincipi, ko baznīca, baznīca sociāla mācība mm, piedāvā, bet eh, pēc muzikālās pauzes būsim atpakaļ. Uzā. Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, rādiem arī klausītāju šeit es, priesteris Jānis, un dienas katehēzē runājam par baznīcas sabiedriskās dzīves pamatvērtībām. Un pamatvērtības ir eh, patiesība, brīvība, taisnība un mīlestība. Uh, Uh, un pirms gājām muzikālajā pauzē, prasīju par to, kādas tad ir tās pamat, kādi ir šie pamatprincipi, par kuriem jau iepriekšējās katehēzēs runājām, un kas ir pamats arī šīm pamatvērtībām, jeb, nu, viņas ir savstarpēji ļoti saistīts, un, un kā kuram, droši vien jāsaka tā, kā kuram patīk skatīties, vai bija šīs vērtības pamatā, no karām tika būvēti, izveidoti šīs, šie pamatprincipi vai otrādi pamatprincipi. Uh, nu, jā, jādomā, ka vērtības, e, vērtības iespējams ir daudz tādas dziļākas vai e, e, nu, tāds fundamentālāks, pamatīgāks kaut kas, nu, uz kā tad veidojas arī vispārējais. Bet, nu, lai kā tur arī būtu, galvenais apzināties, kad tad, kad runājam par pamatprincipiem, gaidīja, ka kāds atsūtīs ziņas par to, uh, kādi tad ir šie pamatprincipi? Pagaidām neesmu neko saņēmis, eh, nezinu, vai, vai jūs tur neatceraties, vai neklausījāties, vai neko pilnīgi neatceraties. Kā tad tur īsti pamatvērt, pamatprincipi, pamatprincipi? Nu, atgādināšu vismaz vienu solidaritāti bija beidzamais, par ko mēs runājam, par ko vēl mēs runājam. Hm? Nu jā, eh, gaidu līdz eh, šīs kadehēs beigām, varbūt tās kāds uzminēs Eh, vai atri atradīs, eh, kādas tad ir šīs, eh, kādi tad ir šī pamatprincipi. Bet tagad par patiesību. Jā, manuprāt, atkal ļoti pat tādu strīdīgu um, konceptu, strīdīgu vārdu, uh, bieži vien uh, apstrīdētu, <laughs> bet patiesība, jā, baznīca runā par patiesību uh, Eh, kā vienu no vērtībām, uz kā tad arī ir jābalsta visa tā sabiedriskā dzīve. Cilvēkam ir pienākums pastāvīgi tiekties pēc patiesības. Ja cilvēku sabiedriskās dzīves pamatā ir patiesība, tad šī dzīve ir sakārtota, auglīga un atbilst personiskajai cieņai. Tālūk, eh, saka baznīca sociālās mācības eh, kompendijas. Uh, pat, pastāvīgi tiekties pēc patiesības, jo, es pat tā gribu teikt, jo tas sakārto mūsu dzīvi, padara to uh, auglīgāku un, un, protams, arī nodrošina to, kad varam dzīvot uh, cieņpilnā um, veidā. Nu jā, Ko jūs par to domājat? <laughs> Tāds retorisks jautājums, manuprāt, eh, šķiet ļoti skaidri un, un vienkārši definēts, bet, kā jau saku, dažbrīd mums tomēr jāsaskars ar to, kad patiesība vairs nav tik uh, viennozīmīga, kad eh, daudzi mēģina relivi, relativizēt vai apstrīdēt vai piedāvāt citādākas patiesības, vai tad ir tāda viena patiesība vai nav. Mani, tie ir tie jautājumi, ar kuriem, manuprāt, mūsu dienu sabiedrība ļoti daudz eh, nu, jā, cīnās, vai, vai, vai varbūt tās pat var teikt arī karo, eh, dažādas grupas eh, karo par, šiem, par šo jēdzienu un daudziem, protams, arī citiem jēdzieniem. Nu jā, ja atsakās un, un jāatsakās no šīs patiesības un rīkojas saskaņā ar um, nu, tādu savu gribu vai, vai savām interesēm un savu nezinu, viedokli par to, kā, kā lietām būtu jābūt un netiek ņemta vērā, kā um, šeit runājot par patiesību, baznīca sociālā mācība uzsver objektīvās morālās prasības, tad, diemžēl, mēs piedzīvojam daudzas um, uh, problēmas un, un nesaskaņas. Jā, jā. Baznīca um, tā kā aicina atteikties no patvaļas un rīkoties, aicina rīkoties saskaņā ar objektīvām morālām prasībām, kad runā par patiesību. Un šis ir droši vien tas aspekts, uh, kas uh, nu, daudziem, jā, laikam jāsaka, daudziem nebūtu nav tik uh, viennozīmīgi saprotams eh, jēdziens. Nu, ja, objektīva morālā prasība. Um, jā, um, katram sava patiesība attiecībā uz morālajām <laughs> prasībām, uh, un katram sava taisnība, un tādēļ jau ir notiek šīs cīņas, bet baznīca uzstāja, ka tomēr ir, ir tāda objektīvā, uh, kura nav atkarīga tikai no tā, ko mēs gribam, vai kā mēs gribam, vai uh, Eh, kādu savstarpējo tādu vienošanos mēs eh, izdarām par to, kas tad būs tā morālā prasība vai pati, patiesība. Nu jā, es tikai šobrīd norādu uz, uz to izaicinājumu, ar ko mēs eh, mūsdienās saskaramies, atbildi dot un kā, vei, kādā veidā rīkoties un kā pārliecināt uh, uh, ir daudz un dikti ir runāts un rakstīts daudz viet, un nebūt nav tik uh, vienkārši, vai ne, <clears throat> to, to nezinu, nokomunicēt un padarīt saprotamu un pieņemamu arī visiem un, un tādus kā arī gribētos vai varētu tad arī balstīties eh, runājot par patiesību, bet nu tā, tas, tā, šī ir tēma, uh, Un šis ir aspekts, par kuru ļoti mm, daudz un Un dikti, es domāju, vēl joprojām ir un būs jārunā arī mums. Bet, protams, šeit arī runa ir tieši par tādu sociālās dzīves aspektu, patiesību kā sociālās dzīves tādu orientējošu arī uh, vērtību. Un Paznīca sociālās mācības kompendijas turpina un saka, mūsu laikmetā nepieciešams intensīvs audzināšanas darbs un atbilstoša visu cilvēku līdzdalība, lai patiesības meklējumi, kas nav pielīdzināmi dažādo viedokļu kopumam vai kādam vienam viedoklim, tiktu atbilstī, atbalstīti jebkurā vidē un gūtu virsroku pār jebkuru mēģinājumu relativizēt patiesības prasības vai rīkoties pretēji tai. Jā, ir nepieciešama audzināšana, izglītošana, audzināšanas darbs. Lai, un, protams, arī līdzdalība, cilvēku līdzdalība patiesības meklējumos, lai tiešām tas nebūtu atkarīgs tikai no kāda viedokļa, priekšstata pieņēmuma vai gribēšanas, bet ka mēs varētu runāt par tādām objektīvām patiesībām, uz kā mēs varētu balstīties arī eh, savā sociālās dzīves organizēšanā. Eh, nepieciešams liel, nepieciešama lielāka caurredzamība un godīgums gan personiskajā, gan sabiedriskajā darbā, tad, kad runājam par eh, patiesības īstenošanu, tad šis būs viens no ar tādiem uzstādījumiem, kas var ļaut vismaz uh, domāt par patiesību un, un risināt šos jautājumus godīgi arī pret, eh, pret šīm objektīvajām reālijām, ar kurām mēs eh, dzīvojam. Bet jā, nu šī ir tā tematika, ko es domāju pavisam īsi, tas arī viss, ko šeit šis baznīcas sociālās mācības kompendijas pasaka, bet, eh, bet nu, tēma vai koncepts, princips, vērtība uh, Eh, kas, kas nebūtu nav tik, eh, tik vienkārša. Jā, jāsaka tā. Cerams, eh, kādā reizē daudz, daudz plašāk mēs varētu arī pārdomāt par to, kā, kā, kā tad ir ar šo patiesību un objektīvām morālām uh, prasībām, uz kurām arī baznīca sociālā mācība uzstāja. Tālūk. Bet uh, nākošā vērtība, par ko baznīca sociālās mācības kompendijas runā, ir brīvība. Un brīvība atkal eh, man šķiet ir um, tik ļoti elementāra vērtība, uh, uz kā balstās uh, sabiedrības, gan arī individuāli mēs balstāmies, uh, kas diemžēl arī tikpat bieži tiek um, pārprasta un, un um, atņemta un necienīta. Nu jā, bet kāda tāda pamatvērtība tiek norādīta arī baznīcas sociālā mācībā un ko tad baznīcas sociālās mācības kompendija saka? Brīvība ir dieva attēla augstākā iezīme cilvēkā un tādajādi ikvienam cilvēkam piemītošās augstākās cieņas zīme. Brīvība ir kā tāds dieva attēla um, zīme cilvēkā, uh, un vienlaikus arī tās augstākās cieņas eh, zīme. Nu, es teiktu, varbūt tās izpausme, tās augstākās cieņas izpausme, ko arī pats Dievs galu galā ir mums eh, devis un, un ko viņš arī baznīcas mācība eh, saka, respektē, ciena, dāvājot šo brīvību arī mums cilvēkiem. Brīvība tiek praktizēta cilvēku savstarpējās attiecībās, nu, eh, tik elementāri, vai ne? Kad šeit īpaši runāja par uh, sabiedriskās dzīves vērtību, brīvību, tad tas tā ir arī ļoti saprotami, kad savstarpējās attiecībās tā arī tiek īstenota. Katrs cilvēks radīts pēc Dieva tēla, ir dabiski tiesīgs, lai viņu atzītu par brīvu un atbildīgu būtni. Ik viens ir cienīgs kā ar radīšanu, ar radīšanu ik viens eh, saņem šo dieva attēla, kā saka, nospiedumu, un, un līdz ar to arī ir tiesīgs saņemt šo uh, uh, atzinība kā brīva būtne un atbildī, atbildīga būtne. Katram ir arī pienākums tādā veidā cienīt otru cilvēku. Mani, uh, tas uh, ne tikai es šo brīvību, kā dieva bērns, kā, kā tādu attēlu, dievišķo attēlu sevi esmu saņēmis, bet arī citi cilvēki un uh, jāciena ne tikai dievam, un, un ne tikai dievs respektē un cien šo eh, viņa doto brīvību mums, bet viņš arī prasa, ka mēs savstarpējās attiecībās arī izrādītu vajadzīgo cieņu pret otru cilvēku. Tiesības uz brīvu rīcību nav šķiramas no cilvēka personas cieņas. Mm, nu, jā, un, un arī sabiedriskajā dzīvēm Ehm, to atkal un atkal, un īpaši mūsdienās, atkal un atkal ir jāuzsver tais brīžos, it īpaši tādos, kā, kad notiek karš Ukrainā, Izrēlā, Palestīnā, kā daudz viet citur notiek un tiek atņemta arī šī brīvība liekta, ne tikai brīvība, bet pat arī dzīvība. Ehm, bet spēcīgi izskan šis, šī vērtība atkal un atkal respektēt un cienīt otru Dieva doto brīvību. Brīvības nozīme nedrīkst sašaurināt, to uzlūkojot tikai no individualistiska skatu punkta un reducējot līdz patvaļīgai un nekontrolētai personiskās neatkarības īstenošanai. Tas bieži vien ir tas, par ko mēs iespējams aizdomājamies, kad runājam par brīvību, ka tā nav nekādu robežu, kad es savā individuālā gribēšanā un, un patikās vai nepatikās, varu mm, rīkoties, kā, kā nu man e, ienāk prātā, nerespektējot neko citu, bet nē, baznīca saka, ne, nu, kad ir arī tomēr brīvībai ir savas robežas, un tā ir otra cilvēka e, brīvība, nu, tā ir ļoti vienkāršot sakot. Tātad patvaļīga un nekontrolēta personiskās neatkarības īstenošana nav visbrīvība, e, bet tāda verdzība savām savām kaut kādām izpratnēm un viedokļiem un iegribām par to, kādai tai vajadzētu būt. Nemaz jau nerunājot par to, ka brīvību varētu rast pilnīgā pašpietiekamībā un attiecību nēsamībā. Arī pašpietiekamība nav tas pats, kas uh, brīvība uh, baznīcas izpratnē. Tā nepastāv nekur citur, kā vien tur, kur cilvēkus vieno savstarpējās saiknes, kurās valda patiesība un taisnīgums. Tātad brīvība, un kā jau mēs arī iepriekš eh, dzirdējām, eh, īstenojas mm, un tiek praktizēta savstarpējās attiecībās. Un, ja jau attiecībās, tad tas nozīmē, ka eh, brīvība nav patvaļa vai nav pašpietiekamība, uh, vai nav arī mm, attiecība nēsamība, vai kaut kāda nekontrolēta savu, savu mm, personisko, subjektīvo interešu realizēšana uh, un īstenošana, bet, kā šeit tiek teikts, cilvēku savstarpējā saikne, kurā valda patiesība un taisnīgums brīvība, nu, un tas ir tas, par ko jau pašā sākumā šeit baznīca sociālās mācības kompendijā uh, raksta, ka mēs nevaram vienu principu vai vienu vērtību skatīties nošķirtu, pilnīgi nošķirtu no uh, vis, visiem citiem principiem un citām vērtībām, uh, par kurām šeit tiek runāts. Uh, un tas ir tas, ko es mēģināju šodien arī uh, Eh, jau teikt, ka eh, mēs sadalām, mēs, lai, lai varētu runāt par kaut kādām lietām, protams, ka mums vajag eh, tā kā nošķirt un, un, un atsevišķi izcelt tās lietas, lai tās varētu apspriest, bet tas gan nenozīmē, ka mēs varam viņas pilnīgi mm, sagraizīt un un neatkarīgi eh, kā tādus individuālus aspektus vienkārši uztvert eh, un neņemt vērā visus eh, apkārt esošos, arī apkārt esošās vērtības. Nē, tā, tā nebūtu nav, ka tas runājam par vienu, bet mums jā, jāveido ir kopskats uz visām šīm vērtībām, kā viņas savstarpēji miedarbojas un ko tās pasaka, vai kā tās papildina vienu otru. Ja runājam par brīvību, tā tad ir arī tāda lieta kā patiesība un taisnīgums, kas arī ir jāņem vērā un jārespektē. Mm? Brīvības, brīvība, ka brīvības kā ikviena cilvēka neatkārtojamības izpausmes vērtība tiek respektēta tad, kad jebkuram sabiedrības loceklim ir ļauts īstenot savu aicinājumu, meklēt patiesību un paust savas reliģiskās, kultūras un politiskās idejas, izteikt savu viedokli, lemt par savu dzīves stāvokli un cik vien iespējams par savu darbu, uzņemties iniciatīvu tautsēmnieciskajā, sociālajā un politiskajā jomā, tam, ja notiek saskaņā ar stingru un noteiktu tiesisko regulējumu, ņemot vērā kopīgo labumu un sabiedriskās kārtības atbildību uzņemoties tad arī atbildību. Tātad brīvība, un šeit mēs dzirdējām garu tādu citātu paragrāfu, kur tad tiek eh, skaidri arī eh, pateiktas eh, lietas, vai ne? Tas no nu, brīvība nozīmē, kad ir arī stingri, noteikti, ties, stingri noteikts tiesiskais regulējums, kad runājam par brīvību, vai ne? Uh, Eh, ka ņem vērā šis regulējums ar kopējo labumu un sabiedrisko kārtību, kad mums ir atbildība jāuzņemas arī par kaut kādām lietām, un tas kaut kādām lietām, jo īpaši izsakoties brīvību, mm, eh, par brīvību, kad īstenot savu aicinājumu. Paust viedokli, izteikt savu viedokli, iesaistīties politikā, kultūrā, reliģiskajās uh, darb, darbībās un būt respektēts un cienīts arī šajā, šajās jomās. <clears throat> un un um, nekādā veidā ne, neapspies uh, katrā ziņā. Mm? Brīvībai jāizpaužas arī kā spēja atteikties no tā, kas ir morāli negatīvs, un lai arī kādā veidā tas izpaustos. Um, tātad uh, brīvība nav tikai tāda pozitīvā brīvība, kad man ir viss atļauts, kā jau par to lasījām un dzirdējām, bet arī tādā negatīvā, ja var to tā saukt, izpausmē, kad man ir tiesības atteikties no kaut kā Un tas kaut kas ir tā morāli negatīvais, kas var būt nu, sliktā no ļaunā. Reliģiskā valodā mēs runājam par grēku, atteikties arī no tā. Atteikties no visa tā, kas var ierobežot personības, ģimenes un sabiedrības izaugsmi. Arī tā šeit tiek teikts. Tātad atteikties no visa, kas var ierobežot personības, ģimenes un sabiedrības izaugsmi. Man ir brīvība, nozīmē, ka man ir šī izvēle un izvēle attiekties arī no sliktā. Nu, es tā ļoti vienkāršot, protams, saku. Un visbeidzot, brīvības pilnība arī iespēja sevi pārvaldīt, ņemot vērā patieso labumu un visiem kopīgo labumu. Tātad brīvības pilnība uh, ir spēja sevi pārvaldīt. Hm? Man, manuprāt, um, šī frāze uh, ir uh, tiešām nu, tāda ļoti spēcīga um, atziņa par brīvību, par uh, mūsu katru individuālo brīvību, par sabiedrības brīvību un brīvību Jā, tā nāk no Jāņa 23. Kurš, kurš ir par to runājis. Tātad brīvības pilnība ir spēja sevi pārvaldīt. Atkal, atkal jau varbūt tās liek apzināties to, ka brīvībai ir tomēr robežas, kas, kas ir jārespektē un, un brīvība nav tā vienkārši tāda sajūta, vai, vai pilnīga izpausmes brīvība, nerespektējot otru, tāda patvaļīga un, un, un jā, nu, nevaru sameklēt citus vārdus, kā lai pārfrāzēt, bet jā, ka brīvībai tomēr ir arī kaut kāda substance, kaut kāda, kaut kāda nozīme un, un kas satur to kopā un, un kas galvenais pasaka, uh, ka lielākā brīvība, kad es varu uzņemties atbildību pats par savu uh, dzīvi un to pārvaldīt. Nevis vienkārši mm, reaģēt impulsīvi uz, uz, uz tiem, uh, kaut kādām lietām manā dzīvē, kas notiek, vai, vai kas nenotiek manā dzīvē, vai kas mani uh, eh, aizkaitina un, un kas mani kaut kādā veidā uh, um, nokaitina mani, bet, bet kad es varu mm, būt atbildīgs par sevi un, un pārvaldīt, man es pat kontrolēt sevi, kontrolēt sevi, mm? neļaujot, neļaujoties eh, tādām impulsīvām uh, tā vienkārši emocionālām, tādām kaut kādām rīcībām, bet emocionālām ne tādā sliktā nozīmē, jo nu, ar, var runāt par to, ka ir, ir labi un ir svarīgi, ka mēs arī uh, paužam autentisko savu um, nostāju emociju par kaut kādām lietām, kas nav slikti, bet tas nenozīmē, kad uh, ka tā ir tagad augstākā vērtība vai patiesība, vai ne, ka mums ir dots galu galā prāts, lai izvērtētu, saprastu un tad arī orientētu savu dzīvi atbilstoši tām, tām vērtībām, <laughs> principiem, nu, kas te būtu augstāks par mūsu tādu emocionālo, impulsīvo kaut kādu uh, reakciju, bet tā spēja pārvaldīt sevi šeit tiek teikts, ir tā patiesā brīvība, uh, manuprāt, ļoti spēcīgi, eh, ļoti spēcīgi izskan eh, šie vārdi. Ko jūs par tiem domājat? Hmm? Lai <clears throat> šobrīd varbūt tās nav jāatbild, lai tas paliek pie jums, ko jūs par to domājat, bet, kā teicu, līdz šīs dienas kategēzes beigām gribu dzirdēt, kāda ir šī pamatprincips, baznīca sociālās mācības pamatprincipi, um, uz kuriem vai kurus balsta vai kuros šīs vērtības arī um, īstenojas un vienu nosauc tā ir solidaritāte, bet nesmu vēl līdz šim brīdim nesmu saņēmis nevienu īziņu vai zvanu par to, kādas te bija pārējās. Nu, tādai nosaukšu. Solidaritāte, līdzdalība, subsidiaritāte – Eh, un es arī šeit šķīru un skatos grāmatā, kas tad bija um, labums, kas piešķirts visiem, kopīgais labums, kopīgā labuma princips. Nu, tādas lietas, <clears throat> tādas lietas, ko mēs apskatījām un, un, un uz ko baznīca aicina, tad uh, organizēt arī visu šo sabiedrisko dzīvi, sabiedrisko uh, kārtību. Ar to šodien noslēgsim. Rīt turpināsim vai nākošajā katehēzē turpināsim jau ar, turpināsim vēl joprojām ar šīm vērtībām un būs par taisnīgumu un mīlestību. Runāsim ar par šādām lietām, kā, kā baznīca sociālās mācības tādām pamatvērtībām, būtiskām pamatvērtībām, uz kā tad tiek balstīta arī e, visa šī mācība un, un sabiedriskā dzīve. Tālūk. Bet šodien tad atvadīšos, e, vēlreiz tikai gribu atgādināt, e, ir pienācis jau jauns mēnesis, decembra mēnesis, un šajā laikā, kad mēs jau esam adventa pirmos vecs iedeguši, gatavojamies Kristus dzimšanas svētkiem, uh, um, arī mēs, rādījumā, arī Latvijas svinēsim savu dzimšanas dienu, vēl pirms Kristus dzimšanas uh, dienas, un, un šajā mēnesī mēs to darīsim 5. un 6. decembrī. Tas ir šonedēļ, uh, ceturtdien un piekdien. Svinēsim rādījumu arī Latviju 9. dzimšanas dienu un organizējam marietonu. Um, un kā jūs jau zināt, marietons tā ir akcija, kurā mēs arī Aicinam iesaistīties visus rādījumu arī brīvprātīgos un klausītājus, lai kopīgi veidotu šo radio un, protams, arī atbalstītu ar saviem ziedojumiem radio darbību. Tātad no 5. līdz 6. marietons, kurā aicināsim iesaistīties, atbalstīt rādījumu arī darbību ar šajā decembra mēnesī, lai mēs varētu skanēt un darboties. Um, ja gribi ziedot jau tagad, tad tu vari doties uz rādījumu arī mājaslapu rml.lv, atrast sadaļu ziedot un, protams, veikt savu ziedojumu. Milzīgs, milzīgs paldies par ziedojumiem, ko līdz šim esam eh, saņēmuši eh, novembrī, eh, oktobrī un septembrī. Mums ir izdevies savākt visu vajadzīgo budžetu un milzīgs paldies par to, bet ar šajā decembra mēnesī Mums ir atkal uh, tas pats uzdevums savākt visu vajadzīgo budžetu, lai varētu turpināt darboties un, un attīstīties. Paldies jau tagad visiem par dāsnu sirdi un atbalstu, ko jūs dodat ik mēnesi, vai varbūt tās kāds um, sadzirdot tagad mani, uh, grib savu atbalstu arī dot. Paldies, paldies jums visiem! Tagad gan uz tikšanos jau nākošajā katehēzē. Izskanēja dienas katehēze, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!